of slawe en slavinne bij mekaar te maak nie. Omdat jy dit gedoen het, gaan jy in je nageslag altijd aan die velsiekte lei waarvan Naaman so pas gezond geword het. Toe gehasie van Elisa af weggaan, was sy vel reeds spierwit uitgeslaan van die ziekte.